He mageirice, ho tami ucos, proferi ectu tami eiu, ta apotheta, chremata, ha lambanei ho mageiros, cae hepsei polupoicila edoodima, edesmata. Ta ornea tillei proton cae exenterisdei, tus ictuas lepisdei cae rachisdei. Tinas sarcas diaballe lipe choreioe sun rafidi. Tus lago us apec duei, eita anabrassei en hytrais e cacabais cae lebesi, epi tas escaras cae tae glotidi apafrisdei. Ta anabrastenta artuei tois aromasi, ha, huperoe en holmoe leptocopei e tribei tae cneestei. Tinas optae epi ton obelon cae tu automatu e escaridos e fruttei en peganoe epi tu tripodos. Ta loipas ceue magei rica est itade he escharis escharion hudria hudreion en hoi cycloi pinaces kai paropsides trublia ecluontai he pyragra machaira taros talaros ho cofinus kai sarotra